Në hollin përballë është, e, nuk e di nëse mund të bëjmë gati një grup njerëzish që të duartrokasin për e, këto prezantimet sot. Ndoshta mund t'i mbledhim nga nga këta njerëz që punojnë këtu vërdallë, mm -hmm. zyrat ngjitur, fqinjët tanë. Ndonjë nga po. sanitaret që mund të jetë. Oh, faleminderit. Shiko, shiko, paskan ardhur përgatitur edhe me kështu. Ça i kanë këto? Um, Gjithashtu është edhe Blendi Sala. Po jam, jam këtu kam qenë gjithmonë. Faleminderit. Jo s'ka nevojë më. Nuk e të presim më. S'ka. Gjithmonë kështu me ty. Ehm, um, ora tani është 7:04 minuta miq të dashur fix. Data është 29 E vërtetë. Është uh, fundi muajit Jeri, më në fund po ngrohet. Më në fund iku. Iku. Po ka qenë uh, njerëz që ankohen deri për dhimbje koke nga moti. Po, po. po e kam patur. Mm -hmm. Na dhemb koka thonë ata, mos më ndodh kjo. Migrena vuan. A migrena po. Fatmirësisht. Po. po. Ka ca sëmundje vërtet që varen nga. Po, pse varen nga? Ndryshimi i kohës. Domethënë ndryshimi i shpeshtë i shkakton atë. Mhm. Duhet që koha të jetë konstante. Po të paktën. Gjë që s'ndodh, po. është pak e vështirë. E po. kuptoj, ku jetojnë këta? Zakonisht këtu. Andej këndej. Mund të shosh për shembull. Po jo, e kam për të thënë se vende për këta do ishin këtu. Andej nga Arizona, nga Nevada, ku afër shkretëtirave. Qoftë edhe nga lindja e mesme, ka një kështu konstante, 46 gradë. E ke vërtetë vdekje. Është vdekje. Nuk merr dot frymë. Është mot i thatë Jeri, nuk ka, është ndryshe, është tjetër vapë. Kjo është pa hi, pa hile. Mm -hmm. Pa hile. E kjo është tregues edhe për gjëra të tjera, më merr mendja mua. Sigurisht po, edhe për vajin e ullirit. Si si si gjoksin e ka për dekorata. Po, po, ngulja me radhë, se ka vend. Po tjetër. Këtu zemra se kam të Vaj ulliri Vaj ulliri Njerëzit Mjalti Gotat e bukra Pa Au Të gjitha bio këta Bio bio po sigurisht E e kështu Ti si kalove Jeri, se ti ke shkuar, shkuar në plazh Tamam, po ishte ftohtë gjithsesi Ishte shumë bukur, po ishte ftohtë po. Ti direkt e, e ule, sikur ka fajin plazhi që po, po, jo, Për temperaturat Ai të priti, krahëhapur Edhe unë e përqafova po, A u fute në ujë? Shumë pak Shumë pak Vetëm këmbët Ishte edhe shumë pak Për shumë pak Ja, ja e gjeti ajo Okej, se këtë do pyes edhe unë Nëse shumë pak domethënë E gjithë trupi për shumë pak kohë apo vetëm e, vetëm një pjesë shumë të vogël të trupit nuk, për një kohë shumë të gjatë. Nuk uh, nuk guxova aq shumë sepse frynte vërtet shumë erë. Edhe në ujë. Po normal. Ne, sigurisht, në ujë ka rrymë. Ka rryma të ftohta po. Isha edhe unë në plazh, nuk ishte aq ftohtë, nuk më duk aq ftohtë. Nuk okay. Varet ku ishe. Po. Varet ai gjithmonë. Ndonjëherë nuk varet fare. Pastaj andej nga shkon ti. E ngrohin njerëzit. Po. E drejt. Ku di unë se ç'do të thotë kjo, po, po mundohet të më thotë diçka. Andaj nga shkoj unë e jo, ngrohin njerëzit. Po. E ke ngrohtë. Mm, mm, mm, ishte mirë, ishte mirë. Jo, më jo. Sa për të dal, kështu, sa për të dal. Dje s'dola fare. Dje ishte dita aq e bukur se vendosa ta kaloj brenda. Prandaj s'pas ka pas trafik dje. Jo. O, po si sa. Unë me vetë trafikun. Ti e bën, a? Po. Ja, e kam fjalën e dje po shikoja më janë çatrafilosur njerëzit komplet. Mbasi Lulzim Basha dha edhe verdiktin, siç i mm. thonë tani, për uh, kush do të jetë dhe kush s'do të jetë mm -hmm. në listat e ardhshme, e ardhshme tani tanishme për këtë fushatë. Të PD-s. Sa njerëz nuk e dinin fare për shembull. Thoshin jam surprizë. Jo, betohem, jam zënë me gruan me komshinë sepse sepse më thanë mua pse ke hyrë çfarë? Unë kisha dalë për kafe. Oh, Ku jam unë? Je i pari, ka thënë. Je i pari në Vlorë. Talenti, jo, jo në Vlorë, ishte në qytet tjetër, s'e mbaj mend. Po dikush ishte në listë që nuk e dinte se duhet të ishte në listë. Mm. Edhe i kishte bërtit gruaja. O sa bukur. Si futesh ti në listë? Jo mirë ke bërë xhanëm, po pse s'më ke thënë ishte ideja. Kam përshtypjen po. Gjithsesi, sa njerëz janë jashtë listës ama. Ëh, uh, edhe njerëzit kanë folur gjatë gjithë të dielës. Kan folur për këtë. Për të qenit për shembull të Majlinda Bregut, të Jozefina Topallit, mm -hmm. të uh, Astrit Patozit, të Eduard Selamit, e disa figurave të tjera të njohura, të mm -hmm. po. të PD-s. Genc Ruli Gjithashtu. kishte dhënë dorëheqje, kishte bërë një tërheqje vetvetiu, e kishte ditur ndoshta, po. Apo diçka. Është treguar zgjuar. Është treguar shumë dhelparak, do mm, thoshin disa. E, ujk i vjetër. Por është treguar shumë dhelparak, ujk i vjetër. Po, mirë. Po gjithsesi ai kishte ofruar vetë pra, kishte kishte bërë një tërheqje. Mhm. rreth 24 orë më parë, kështu që ai nuk u vu në refrene në këtë rast, nuk u quajt sikur u largua dhe ai sepse u tërhoq vetë. Por uh, Arben Imami për shembull ishte jashtë listave që ka qenë edhe një nga themeluesit e Partisë Demokratike back in the day, siç thonë ata. E ke bo vetë tash. Na trego, mos. Leni këto. E tha ai jo tha ish kryetari nuk ka tha. Me statut kryetari po. Kryetari i bën se e ka për detyrë, ish kryetari nuk e ka për detyrë. Kështu që unë tha nuk kam gisht në këto lista. Por është në listë vetë po. Është i shtati. Normalisht Berisha do ishte se. I shtati ku në i shtati në Tiranë. gjatë fundjavës, sepse Partia Demokratike pati edhe mitingun hapës mm. elektoral që ndodhi mu aty ku çadra ka qenë për gjithë atë kohë. Vetëm tani në, tani në të hapur dhe dhe njerëzit thonë që janë helmuar. Po pra. Dhe ishin shumë 140. Po nga se ishin helmuar? Po çfarë ndodhi pra? Çfarë pinë? Ja, ja ta tregoj unë se çfarë pinë. Çfarë hëngrën? Nuk kanë Çfarë kanë pirë? Nuk nuk është konsumuan. Nuk është diçka që kanë ngrënë apo kanë pirë. Por kam përshtypjen unë, por është gazi. Do kenë pirë ndonjë gjë kështu. Është diçka që, e shikoj, nuk është gazi metan. Po shikoj në disa foto. Mhm. Tani këto fotot janë pak të vështira për t'u për t'u provuar nëse janë të vërteta apo jo, kështu që ato nuk i kam. Mhm. Po disa njerëz kishin skuqje, gjithë qafën nga mbrapa, mbrapa veshëve. Duhet të jetë alergji. Një tip alergjie, po alergji e fortë. Çfarë kanë hedhur ata që nuk e kanë shkaktuar këtë gjë? Nuk dihet pra. Është një lloj parfumi. Tani dje, po të parfum. Nuk është është serioze Olta. Se të shkosh tash në një miting të hapur edhe të të të merret fryma, të të kruhet. Po mirë, qafa, të të lotojnë sytë në mënyrë skandaloze. Është si si është? Është lëre si është. Mos shko më pra, këtë do të thotë. Ka qenë shenjë për mitingje. Shenjë nga Zoti. A thua? Nuk duhet të shkoni nëpër mitingje. Mos shkoni nëpër mitingjet e Partisë Demokratike se ju zë Shikoje jo, jo. Shikoje këtë dorën këtu po, Shikoje po, si është po. për njeriu Wow. Tani mos më thoni mua që kjo është normale. Është skandaloze. Që nga skandaloze. Çfarë ka ndodhur? Wow. Si dorë femre duket. Pra, Holly ka. Pra, diçka mund të ketë patur një agjent kimik mund të ketë patur në ajër apo diçka e kanë marrë frymë. Nuk e di se çfarë. Oh, sa. Kush i helmoi? Edhe ja tani kjo. Kush i helmoi? Këta s'po dinë njëherë se çfarë ka ndodhur ekzaktësisht, ti do të themi se kush. Po mund t'i ketë helmuar për shembull një agjent i huaj që do që ta bëjë Shqipërinë çorap, e zëmë. Se nuk ma merr mendja mua që kjo është çështje politike Nuk i kanë helmuar ata të PS-së E kupton? Aty ishin. S'ka ndodhur kurrë asnjëherë. Ata ishin te çadra kaq kohë. Po që është serioze dhe që ka nevojë për një hetim, ka nevojë për një hetim Se njerëzit duhet të dinë se çfarë ka ndodhur po, Apo jo Kanë dalë mu atje mu në qendër të Tiranës Dhe tani kanë vajtur gjithë në spital 140 veta S'ka pickuar ndonjë qapë ja Do, a kemi bazë muzikore? Ka publicitet. Nuk kemi pak muzikë? Për të hapur emisionin? Po, pak muzikë, po, sa kemi 17, 17. Kështu është kur tallesh. Merre. Po vetëm pak. Më lër, më lër 2 minuta. Sa të dush ti? Po. Spoon, Club FM. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1790, ishulli Rod bëhet kolonia e fundit e Shteteve të Bashkuara që ratifikon Kushtetutën dhe pranohet si shteti i 13 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1848, Wisconsin pranohet si shteti i 30 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1916, U miratua flamuri zyrtar i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1917, lindi në Brooklyn, Massachusetts, John Kennedy, presidenti i 35 i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1919, Charles Strite mori patentën për theksen e bukës. Në vitin 1922, Ekuadori fiton pavarësinë. Në vitin 1968, Grupi i futbollit Manchester United bëhet ekipi i parë anglez që fiton Kupën e Europës. Në vitin 1971, kënga e grupit Rolling Stones, Brown Sugar, u rendit në vendin e parë në hit paredin amerikan. Në vitin 1981, këngëtari Prince filloi për herë të parë turin e koncerteve nëpër Europë. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë, presidenti amerikan Reagan filloi vizitën e tij të parë në Bashkimin Sovjetik në Moskë. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, Boris Yeltsin u zgjodh president i Rusisë nga parlamenti rus. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, Benjamin Netanyahu u zgjodh kryeministër i Izraelit. Në vitin dy mijë e një, Katër përkrahës të Osama Bin Laden u shpallën fajtorë në New York për një konspiracion global të vrasjes së amerikanëve, përfshirë sulmet e vitit 98 në dy ambasada amerikane në Afrikë, me ç'rast humbën jetën 224 persona. Sot është dita ndërkombëtare e paqeruajtësve të OKB-së, një forcë për paqe, një forcë për ndryshim, një forcë për të ardhmen. This is Club FM 100.4. E, që thoni ju, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ka qenë një fundjavë plot me ngjarje dhe gjëra, po para se të shkojmë atje Do t'ia jap fjalën Jerit për frymëzimin e ditës sotme, menjëherë pastaj dhe Olta do na tregojë se si do jetë moti 7:23 minuta në këto çaste në klubin e mëngjesit. Atëherë në fakt unë sot uh, kam zgjedhur një shprehje nga William Shakespeare, por është pak e gjatë. Jo, më pëlqeu ah, shumë dhe prandaj dua të ndalem te kjo pjesë. Atëherë do ulemi, të ulemi? Patjetër, nëse okay. do pse jo. Jo, në qoftë është aq e gjatë po them. Uluni dhe ju nëpër makina, ju që jeni duke ngarë makina, uluni të gjithë. Shoferat, pasagjerët. Mbyllni dhe sytë. Ulur ishim. Atëherë, shprehja është kjo. Po. Para se të diskutosh, merr frymë thellë. Para se të flasësh, dëgjo. Mbaj frymën ti. Po më zirë veshin të i po, po të Para se të kritikosh, analizo Para se të shkruash, mendo Para se të bësh keq, ndje Para se të heqësh dorë, provo Dhe para se të vdesësh, jeto Po femër pas. Na e lexo dhe njëherë nga nga fillimi deri në fund deri edhe pse ishte pak e gjatë. Atëherë, para se të diskutosh, merr frymë thellë. Kujdes. para se të flasësh, dëgjo, para se të kritikosh, analizo, para se të shkruash, mendo, para se të bësh keq, ndje, Para se të heqësh dorë, provo dhe para se të vdesësh, jeto. Para se të vdesësh, jeto. Faleminderit. Kjo i përmbledh të gjitha. Hello Kitty. Hello. 17 gradë është në këto momente, 26 do jetë maksimalja për sot dhe do jetë një super super mot. Një super super mot miq të dashur. Për sot edhe përgjatë gjithë javës. Faleminderit Olta. Okej. Okay. 7:25 minuta. Tani kur jeton me punën në Club FM në një farë mënyre, e kjo nuk është gjithmonë e mirë. Po ndonjëherë mm. je si thua si në një bunker muzikor. Që është Club FM, është pak, me thënë të drejtën kështu si. Jo si bunker, po themi si ato guaskat e mëdhaja. E kupton, ato që që shesin në pazar që janë shumë nga fundi i detit ato mm, të rrumbullakët, mm. kështu se është më natyrale. Po je aty brenda. Dhe nuk të kapin valë këngësh që mund të vinë në modë, e kupton? E të ikin nga moda etj etj. Sepse kur isha duke shkuar në Valbonë, për shembull, bashkë me njerëz të mhm. tjerë, dhe aty ishim e ju tregova, unë kishim atë. E mban mend gjatë atë. Atë mhm. DJ-in që që përziente Red Hot Chili Peppers me Pogonishte. Me Pogonishte vallën e Kukësit, po ato shkonin shumë mirë. Edhe edhe dëgjova Baftiarin për herë të parë atje. Të cilin të gjithë e dinin përmendsh dhe më tregoi, Seriozisht? domethënë unë Qenë ke ajo flliqte. isha, shikon tash, o jo kjo flliqa se e amora dorë beja kot. Beja të unë e kava e kava numrin, e kava numrin, po ça ça kuptova, ishte që Baftiari ishte sepse të gjithë i dinin të gjithë fjalët. dhe nga reagimi i i bashkëudhëtarëve të mi, e kuptova që unë isha mbrapa bote. Mm -hmm. Që unë isha në bunkerin e Club FM-it. Unë nuk e dija që Baftiari ekzistonte. Unë e di që Bes Kallaku bën një Baftiar. Po po, ndonjëherë në Portokalli që është i dehur, kështu bashkë me atë shokun mm -hmm. e mhm, vet. Mm -hmm. Që s'më vjen fare tash se kush është. Por uh, Por që është gazi. Gazi është po, po. gazi, okay, po s'më vjen fare. Ë, uh, se më kujtohet vetëm Besi me mhm. Baftia, mm -hmm. edhe me kasketën, po. Mm -hmm. Po kjo këngë që na bëre, paska marrë dhenë. Kjo këngë paska marrë. As unë s'di të të drejtë. Oho. Hit i madh është bërë. Hit i madh është. Unë un këngën nuk e kam. Unë kam pra Besin që e kam shok në Facebook e në Instagram e në gjëra. I cili ka postuar këngën e tij duke u kënduar edhe kërcyer. në oh. në Durrës. Oh. Nga presidenti i vendit i ardhshmi, domethënë. Amo sota. Ilir Meta, presidenti më fringo që kemi që akoma është akoma i pakonsumuar fare asnjë ditë presidente, është president. Është kështu çudi e madhe, është si. Mezi presim ta kemi. E kemi shumë kur koha mbi vendoset. Ka qenë gjithmonë, është, por s'ka konsumuar akoma asnjë ditë nga mandati i tij. E kupton është është si kështu si perëndia. Edhe është i lashtë, po edhe Nëse, uh, ja ku është është Ilir Meta duke kërcyer Baftiarin. Edhe është me njërin që Jeni më thotë Ky është ai të cilit Çani ka gjetur nuse. Nxire pak Lori, lutem. Ai ka parë nuse. Po, jo, tani është martuar. Ky me të kuqe. Këtë ka martuar Çani, po? E ka martuar. Gjetën një grua s'e di unë se. Një sekondë tash, kush ha, ma dago. Ky tash Me Çanin edhe 15 herë të tjera, kështu pa merak. Ia gjen Çani nuse këtij. Po e shikon. Atëherë ky po kërcen me Ilir Metën dhe e puth në një moment. Ja kam pa, dale, shikoje. Opa. Mua! Mua! Wow! Jo, sa më fjer. Opa. Si je? Sa lum dorë se. Kërcesh pra. Edhe Besi. Po valla s'ishte gjë. Kaq. Mërgim dashurie. Mbas pak në klubin e mëngjesit. Tani 5 sekonda dhe verës, miq të dashur, në Girls Talk Boys. 7:31. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është 7 e 35 minuta fiks në këto momente. Unë dua që të mirëpres në studio Emanuel Gjoshen, i cili është regjisori i një shfaqjeje të re, e cila do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental të mërkurën në mbrëmje, në cilën orë, Emanuel? Në orën 6 Në orën 6 pasdite të mërkurën në teatrin eksperimental ka premierën ajo shfaqje që titullohet Mërgim dashurie. Po. Tani ti je në vitin e dytë në gjimnazin Ismail Qemali në Tiranë. Më trego pak për këtë projekt. E di që l- e ti je regjisori i shfaqjes, Mhm. po po luajnë gjithashtu shokët e, e tu, bashkëmoshatarët e tu, bashkënxënësit e, e Ismailit. Si është, si nisi kjo? Çfarë është? Atëherë nisi si fillim nisi si thjesht një projekt lëndor, Mhm. ë, një ide nga zysha që mësuesja që mund ta mund ta vendosni në skenën e shkollës nëse dëshironi. Dhe Ne një pjesa që kishim dëshirë, vendosim që ok, do ta bëjmë, pse jo. Ju pëlqeu? Po, na pëlqeu si ide. E kishit marrë vesh si subjekt se çfarë ishte? Jo. Ok, më pëlqeu ideja që ne mund të bëjmë një shfaqje po. teatri, ok, po, është. Sepse nuk kemi implikuar më përpara, kështu mm. dhe deshëm të bënim diçka të re këtë vit. Dhe Domethënë disa kohë e lamë, domethënë si, ok, do bëjmë një orë prova dhe kështu, kurse më vonë e pashë, po, po më pëlqente shumë pjesa, dhe po, desha t'i nxisja dhe, të, dhe pjesëtarët e grupit që, mm -hmm. domethënë, ta bënim, dhe pashë që kishin goxha potencial të gjithë, ta në qoftë se punonim fort, besoj, e dija që do ta çonim diku, Dhe në atë moment vendosa që do merrem shumë me këtë. Domethënë në fillim fare ju e morët lehtë dhe thatë hajde mo se kjo është një gjë kështu për sa për shkollë. Shumë shumë lehtë. Po pastaj ti pe që pjesa është e rëndësishme. Po. Po. Edhe se ata kishin talent dhe se po. ju mund të bëni diçka, domethënë pjesa nga një anë, talenti nga ana tjetër mund të dilte diçka e bukur. Po. Dhe arrite t'i bindësh. Po, se domethënë njëkohësisht të gjithë e pëlqyen si ide që pse jo ta çonim mm. diku, mm. domethënë mm. të gjithë donin. Po si quhet kjo mësuese që ka shkruar këtë? Ë, mësuesja quhet Miranda Kolaveri, është mësuese në shkollën Ismail Qemali, mësuese e teatrit. E kuptoj. Okej. Okay. Na trego pak për subjektin, po shumë shkurt. Atëherë po shumë shkurt se dua pa i treguar të gjitha. Po, po, po, që atëherë subjekti domethënë flet për dy të dashuruar, mm -hmm. të dhe një mike e tyre, e cila është kundër lidhjes së tyre, dhe në momentin e parë që vajzës së tek çifti i ndodh një fatkeqësi, mm -hmm. duke u diagnostikuar me sëmundje të rëndë, atëherë aty gjithë pjesa merr një dhe domethënë kalon në pjesën e tragjedisë, mm -hmm. sepse lidhja midis tyre ndahet, Dhe mikesha e tyre, domethënë hyn mes tyre duke duke zënë vendin e saj, mm -hmm. e mhm. mikes së saj. Ky është subjekti dhe mm -hmm. nuk dua të tregoj më shumë sepse i prishet edhe dhe bukuria dhe suspansa që. Po mirë, si uh, si e përjetuat ju këtë? Ju jeni nxënës në vit të dytë, po? Edhe po. ata që marrin. Tani këto janë pak drama kështu po them, po a arritën, arritën ata ta ta përjetojnë, ta mishërojnë, ta uh, ta bëjnë të, që të jetë e besueshme që kjo është një një dramë njerëzore siç ndonjëherë ndodh në jetë. Ë shumë, madje dua t'i përgëzoj sepse kam pasur momente gjatë provave që me të vërtetë më kanë dhënë ndjesinë e tragjedisë, ndjesinë e nuk e di që jam jam rëngjethur i gjithi. Mm -hmm. uh, madje një pjesë e kastit, disa vajza domethënë u, u lotuan sepse Ngaqë është melodramë, nuk është vetëm dramë, është melodramë dhe muzika jep suspansën e vet dhe muzika bashkë me mënyrën e interpretimit të mm -hmm të aktorëve, mm. ajo e bën domethënë diçka. Prandaj quhet me lot dramë. Po, po me lot dramë. Po do të shpërndani dhe facoleta. Do të po, kenë gjithë në garë. Si quhen? Mund na thuash pak disa nga emrat e aktorëve që Këta tre kryesorët të paktën se këtu ka një tre, trekëndësh dashurie po. Plus edhe një fatkeqësi domethënë brenda kështu që Po domethënë është që Po atëherë kemi uh, Mario Guri mm -hmm. është që luan roli djali. Po djali patjetër mm -hmm. Kemi Meriona Mela e cila luan rolin e, e të dashurës uh, së Lizelit Që ndyshe quhet Irina pra, e kemi Lizel? Lizeli djali po, dhe Irina, Irina mm -hmm. Dhe Mikesha e tyre quhet Borana. Borana luhet nga Leonida Selmani. Okej. Okay. Shumë mirë. Kështu që i dëgjuam që të gjithë. Po. Emrat e këtyre kryesorëve. Sa kohë u desh që ta bëheshit gati e të që të bëheshim gati na u desh diku tek një javë e gjysmë. Domethënë që të bëheshim gati të fillonim tamam. Mm -hmm. Sa kohë keni që bëni prova pastaj? Kemi diku te një muaj. Një muaj. Ne kemi po kemi punuar rregullisht, shumë shumë fort. Po, çdo ditë kemi punuar deri nga ora 4:45. Tani që koha erdhi? Tani që koha erdhi, do punojmë edhe më shumë akoma. Ju ka marrë emocioni kështu, jeni të Pjesën më të madhe, pjesën më të madhe po. Ti ku do ulesh për shembull gjatë shfaqjes? Uh, unë do jem në prapaskenë. Do rrish në prapaskenë. Se duhet të ndihmoj uh, skenë në skenë pra. S'e sheh dot shfaqjen e vet. Nuk nuk mundem ta shoh. Po e shijon pjesën si regjisor më duket. Po e shijoj shumë. Mm. Ka qenë e vështirë për ty? Po. Ka pasur ndonjë moment kështu që Po, ka pasur momente me nerva që më është dashur të mm. ta mbyll fare se nuk e kam duruar dot. Po që gjithsesi domethënë ditën tjetër kemi vazhduar patjetër se nuk mm. mund ta lije. Po si si e kemi mbyllur fare? Mund ta mund ta bësh atë për ne. Si mund të mbyllim këtë intervistë për shembull, zëre se mërzitesh me ne dhe mbyllë fare intervistën, shkojmë tek Shkojmë tek një këngë. Duhet të jem tek dera. Me nerva. Po, ha, për mbyll kështu. Ë kështu, kështu mbyll domethënë, edhe thashë takohemi nesër prapë mbas mësimi dhe vazhdojmë. Dhe isha nuk S'kisha, isha shumë serioz. Shumë mirë. Dua të bëj një falënderim mhm. për bashkëregjisorin që më më ka ndihmuar goxha, është Besar Tora. Ai nuk e nuk nuk e nisi si fillim domethënë që në fillim si regjisor, po gjatë rrugës e pashë donte ta bënte dhe I thashë të ndihmonte dhe me, me vërtet ishte një ndihmë shumë e madhe. Ëh, shumë. Që vazhduam, vetëm nuk mund ta bëja, mm -hmm. domethënë. Dhe gjithashtu dhe mësuesja Miranda na ka ndihmuar goxha, domethënë me pjesën, por duhet të falënderoj edhe gocat që janë marrë me skenarin sepse kanë bërë disa ndryshime që i kanë dhënë akoma më më jetë uh, skenarit, domethënë. Super, për gjithë ju që doni ta shikoni miq të dashur nën interpretimin dhe regjinë e Studentëve të vitit të dytë në gjimnazin Ismail Qemali këtu në kryeqytet është mërgim dashurie e cila do të shfaqet në orën 18 të mërkurën mm -hmm. në teatrin eksperimental këtu në kryeqytet. Emanuel Gjoshe ishte këtu me ne, regjisori i shfaqjes. Faleminderit. Faleminderit. Shumë suksese edhe ty në shfaqje të tjera. Uh, James Morrison miq të dashur, kjo është mërkurën, të tjerat vijnë më vonë. James Morrison tani me I Need You Tonight. Në klubin e mëngjesit kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme. Faleminderit Emanuel. Faleminderit juve. Suksese. Ti je në, ikën në shkollë, po. Tani po. Çka ke orën e parë? Letërsi. Letërsi orën e parë shumë mirë, e përshtatshme. Kthehemi pas pak. Club FM. Oh, I tell myself that I can be a stronger man. nga bimët. Çfarë është vegetariane? Okej. Okay. Po, mund ta hedhim? Patjetër. Faleminderit është anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë. Supa, miq të dashur, supa ka gaset. Wow. Ka gaset. Mos më pyesni ça është gaseti se ka fëmijë tani dhe nuk ja them dot. Por uh, është le ta quajmë okay. gaset me g. Me g si Goni. Supa Supa ka gaset, është anagrama për sot. Nëse ju uh -huh. i rivendosni këto gërmat dhe dhe formoni një fjalë atëherë, do fitoni një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë për pyetjen tonë, supa ka gaset, çfarë do të thotë? Kështu kështu. Me ato vë fare. Mos u mërzit ti, se do ta gjejmë dhe do ta do kënaqemi me këtë. Çfarë tjetër? Çfarë tjetër ndodh zonja dhe zotërinj? Mm. Fushat gjithandej, po? Po. E të tjera, e të tjera. Dëgjoj që edhe Edi Rama kishte qenë se Ilir Meta pra është parë duke kërcyer me me Ardin, Ardi e ka. Ardin, po. Ardin, Ardin që qen nuse. Ardin nuse gjetësi. Që kërkon duke. Ardin kishte ca detaje këtu që nuk i ashtu. Se kur Ardi mori konfirmimin që dasma do i bëhet, uh mhm. -huh. ja nisi me Baftiarin. Epo të trashëgohesh o Ardi. Ka shkruar Kallaku. Mhm. Mhm. mhm. Do i bëhet dasmë pra, do bëhet nuk e di unë fare nuk i kam ndjekur këto. As unë. Kohët e fundit, nuk e di tamam se kush është Ardi dhe ç'bëhet me të. Por uh, si shkruan Bes Kallaku, dasma do t'i bëhet. Tani në anën tjetër, sepse të gjithë janë duke postuar çudira, e kupton? Në anën tjetër është zoti Rama që ka postuar në Facebookun e tij. Ky i ka vënë një dalje që media e quan Balkan Web e quan qershia mbi tortë. Mm. Ke parasysh qershinë është një frut me një kokë të kuqe, është shumë e mirë. Madhe dhe një bisht të gjatë. Uh -huh. Po. Ëh, uh, që tani mund ta e sezonit. Mund ta vësh edhe mbi tortë, po. po. Pas mitingut në Cerrik, ëh, mm -hmm. Zoti Rama ëh uh, ka bërë dhe komunikimin javor me qytetarët. Mm -hmm. Pas një iftari thotë këtu që është zhvilluar në Elbasan me besimtarë musliman dhe pastaj është shfaqur në një dasmë duke wow. surprizuar çiftin. E njifte çiftin apo jo? Tani ndërsa e ka surprizuar, e njifte. E njifte. Sa çifte njef ti në Elbasan që martohen njeri? Asnjë. Asnjë pra. Si mendon ti se Edi Rama e njifte këtë çiftin? Në Elbasan apo i tha më gjeni, më gjeni çiftin që martohet. Nuk ka problem. Normal që një. Oh, po tani. Ka ardhë Rama, thonë ato Ato kështu me, me qofte në gojë, e ke parasysh Kanë ngrirë në vend Po, po e bëjnë në ndarke se mund të jetë që mbajnë Ramazan E kupton të hanë gjithë Foto me këtë plakën Po bëj shaka dhe e dyta Edhe nusja e plakës këtë shua Ta kemi një foto me këtë se s'i dihet Shumë mirë, shumë mirë Ka plas ahengu, domethënë Meta kërcen me Baftjarin Janë me ty. Gjithë foto me Ramën, më shumë bënë me Ramën se me nusen. Po normal. Nusen aty e kanë gjithë natën ata. Nusja s'ka nga t'ia mbajë. Hajde, te një vallen e krushqve, se iku Rama. E kështu, kështu. Dhe dhe në, pra edhe Zoti Rama arriti të prishi një dasmë, gjatë fundit. Unë s'e di sa euro, po, po t'i kisha unë 600 euro do i vishja. Po. Qisë si, nuk e di se sa bëjnë. Po po them që tu ta shumë bukur. Dhe nuk ishte takimi i NATO-s, ishte ishte darka e, me Mogherini. Pra, ishte. Tam. Të fton tjetra për darkë, ti un po edhe un po të shkoj se Mogherini, meqë ra fjala Mogherini është le ta themi, është është femër Shumë e arritur. Në të gjitha kuptimet. Të fton ajo për darkë, gjithë këta po e quaj ballkanik, gjithë ballkanikë ata, gjithë me kravata shtrënguar deri në fyt, e ke parasysh? Zaevin, do hash darkë me Zaevin me Malazezin me Boshnjakun, me Serbin, është tamam si barsaletë. Shqiptari, Serbi, Boshnjaku dhe Malazezi ulen me një europian. E ke parasysh? Shishe, nuk e di, nëse. Po çiftit i çoi dhuratë? Ti ken atë. E çoi veten ulta. Ha sa bukur iku ti. Ë, meqë ra fjala ju të gjithë dasmorët, kujdes sepse supa ka gazetë. supa ka gazetë. Mindes, hani njëherë mishin pastaj supën Te Meta ishte më bukur S'e hani supën në stomak bosh Se ka gazetë 069 20 Jo 069 20 70 222 Tani pyetja për ju është kjo Për gjithë ju që po na dëgjoni në këto momente Pyetja është e, Thamë që Ilir Meta kishte kërcyer në Durrës, po? Te Ardit Te Arditi në Durrës Ku, në, ku ishte dasma ku shkoi Edi Rama? Në ç'vend të Shqipërisë, pra Aj, Ne e thamë gjithsesi Kush e ka dëgjuar Kush është i vëmendshëm, pra? Kjo është loja Njeri Njeri Pa bam. Param. Param. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ishte Sia miq të dashur me the greatest. O, është tani 8. Ishte edhe kënga e ditës. Ishte kjo kënga e ditës. Ishte kënga e ditës, po. O, oh, super. 689 i mbaron numri Pamelës dhe fiton një dhuratë nga Electronic. Të lum Pamela, u tregove e vëmendshme. Kjo ishte kënga e ditës. Ndërkohë Dasma ishte në Elbasan. Elbasan, Cerrik të Elbasanit po quhet. Nertila 060 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Au, bravo. Faleminderit. Ndërkohë miq të dashur kemi edhe një anagram e cila është hedhur vonë sot por më mirë vonë se sa kurrë. Supa ka gaset. Supa që kemi gatuar sot ka gaset, mos më pyesni se çfarë është gaseti. S'jam i sigurt, por supa ka gaset. Është e shijshme dhe e shëndetshme, po me gaset. 0-6-9-20-70-2-2-2 Ndërkohë kemi dhe censurën e Altinit, që nuk është gjetur 8-9 minuta tani Janë uh, luaneshat e Altinit, mm. të cilat prej disa ditësh mbeten të pazbuluara, miq të dashur, diçka i kanë quajtur ato. I kanë vlerësuar si të tilla, po ju do ta gjeni se si. Jo ne. Dhe ja ku është klipi. Tufa e Tsaros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshash. 2 2 2. Deri tani kemi dhënë një orë nga primi Watches dhe një dhur, dhe një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Po. Le të shtojmë dhe një dhuratë nga Electronic. Edhe një dhuratë nga Electronic. Shtoje, mm, Olta, shtoje. Okej, okay, faleminderit. Lutem. Gjatë fundjavës që kaloi miq të dashur të shtunën mm. në stadiumin e Shkodrës U mbajt edhe ndeshja midis Tiranës edhe Vllaznisë. E cila u mërzitën të gjithë ata që ishin me Tiranën. Patjetër u mërzitën. Shikon. Po pra, në mendimin tim çfarë kanë bërë? Kanë sharë. Kanë sharë. Edhe kanë qarë më pas. Në Facebook. Unë atë ndjek. Po, unë nuk do të thosha kanë sharë, po Shumë janë mërzitur. Mm -hmm. Tani për mendimin tim, është për t'u mërzitur. Ëh, është për t'u mërzitur edhe nëse je apo nëse nuk je tifoz i Tironës, po themi që të jesh i lidhur drejtpërdrejt me skuadrën që ra nga kategoria, po do të binte ose Tirana ose Shkodra ose Vllaznia. Mm -hmm. Të dyja këto skuadra nuk do duhej të ishin në kategorinë e dytë. Atë që quhet se këta kanë mbrapshtinë që kategoria e dytë quhet e para. Sepse njëra quhet ajo e para quhet superiorja, pastaj e dyta quhet po, është nonsens sepse është e dyta në radhë, po e para në emër. Mm -hmm. Kur emri e para nënkupton që duhet të ishte e vënë e para, kështu që më mirë ta kishin quajtur e dyta. Gjithsesi. Prapë s'e mora vesh shumë, po nejse. Kategoria që është e para në krye quhet po. kategoria superiore. Dakord. Tani kjo është çfarë unë quaj nonsense. Mm -hmm. Kategoria që vjen nën këtë, po, pra teknikisht e dyta, mm -hmm. quhet kategoria e parë. Ah, okay. E treta quhet e dyta, edhe kështu me radhë. Mm -hmm. mm -hmm. Po kur ti thua diçka që është e parë, afërmendsh ti ai njeriu që shikon thotë po kjo duhet të jetë në krye, sepse thotë e thotë se ku duhet të jetë, thotë duhet të jetë e para. Po jo, jo thotë e para është e dyta. E kështu, prandaj. Okej. Okay. Ngatërrohesh ti, s'ke faj. Po Tirana është në nuk është më në kategorinë superiore. Do të luajë në qytete ku di unë tani, do shkojë nëpër qyteza pa stadium që të luajë. Se kshu i ka rivalët tani. Ajo që nuk kuptoj unë është kjo, se si mundet një skuadër me kaq shumë mbështetje Sa ç'ka Tirana, flas nga ana ekonomike Se kur ke shumë mbështetje, do të thotë që i ke stadiumet plot Tam. Ke shitur më shumë bileta, shet më shumë bluza, shet më shumë flamuj, shet më shumë Nga këto, a, mallra, siç do duhej të ishte, siç do mm. bënte çdo skuadër e madhe Dhe për shkak se ti shet më shumë, se ke Tiranën ku mbështetesh, ke gjithë këta tifoza këtu Qyteti është 800.000 banorë, po shkon 1 milion mm. Si mundet një skuadër me një qytet që ka 3000 banorë të ketë më shumë ekip më të mirë sesa një skuadër e një qyteti me 800000 banorë? Si ia del, si si arrin ta, do të thonë. Nuk është faji i askujt përveç Atyre vetë po. E të gjithëve që janë, ku di unë tani, për shkak unë s'di të them se i kujt është faji. Po më vjen keq është sikur, atë po thosha vetë. Është të bie një unazë në pus i eri. Tam. Është një skuadër që ka shumë histori. Ishte kjo fotoja që kemi këtu tek Peshku bar Ben Minga në kohën e mm -hmm. lavdisë Tiranë. Skuadra që kishte më shumë trofe, më shumë kupa, më shumë histori. Këto skuadra që luajnë sot Në vitet 80 ishin kurrkund, se ekzistonin fare. Nuk kanë ça të kujtojnë, se nuk ishin. Tani ty po të vjen keq që Tirana ka rënë. Më vjen keq, sigurisht që vjen po keq. Po tashi faji i tyre më. Faji i tyre dhe tani tek e fundit futboll. Mirë, mirë, dakor, më dakor, nuk është nuk është fundi i botës. Do bjerë le të bjerë që s'kemë të, nuk po them unë ta lëm Tiranën pa rënë, meqë është Tirana, edhe më vjen keq mua, nuk nuk ka lidhje ajo. Ata do bien se kanë rënë tani, tani më. Nuk ka shpëtim për Tiranën, po dua të them që për ta do keq është. është edhe faji i tifozëve. Pse? Po tifozë pse? Apo koz. Nuk e di. E provoj. Tifozët kanë ça dhe kanë bë, janë. Po kanë ça, po ata i traumatizuam me Lori. I ranë aty të sa dy dinam. Po ata po rrihnin skuadrën tjetër, nuk po rrihnin këta vetë. E gjitha e gjitha është një lëmsh, ëh. S'e mbani mend dhe ju, ëh. Jo, ka faj për gjithë, e kam patalle, ka. Po nuk shikojnë se po, po rrihen, po nuk e mban mend se kush. Jo, më po rrihen, rrahen të vetët. Ma bjer, bjer Tirana nga kategoria. Nuk kishte ndodhur kurrë për Tiranën. Partizani ka rënë. Dinamo Tirana si qytet, imagjino, Tirana ka dy ekipe në kategori 2. Tirana. Ka Dinamon mm -hmm. dhe Tiranën. Dhe Tiranën. Të dyja nuk luan, asnjëra nga këto nuk luan. Domethënë pretendentët janë tani ke Kukësin, Laçin, Partizanin, e ke parasysh Korça, Luftëtari i Gjirokastrës, Vllaznia e Shkodrës. Ba, Mati, Peshkopia, e kupton këto luajnë tashi. Tu, ë, uh, çfarë është ajo? Tërbuni i Pukës. Këto janë skuadrat. Dinamo e Tirana nuk janë. Domethënë është është ta marrësh një gjë dhe ta bësh lëmsh. Kështu. Marrësh dy skuadra me shumë mbështetje, me shumë histori, me shumë talente e gjëra e. Edhe t'i shohësh të dyja kështu në bodrum. Janë tashi në bodrum. Po po, të dyja luajnë në bodrum, në errësirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Do duhet të paktën një vit që Tirana të dali nga bodrumi. Minimumi Le të hyjë. Oh, nga fisi xhamajkan. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Eldi. Po ashtu thoni kali i verdhë me shpatë të verdhë. Po pra, kali i verdhë me shpatë të verdhë. Si je kalorës i nderuar? Kalorësi klasik është shumë mirë Blendi, po mm. momentin. Kalorësi klasik pa po e thotë me shpatën e verdhë është taksi pra. Taksia klasike miq të dashur 235555. Mhm. Faleminderit. Po te dita sot me si fillim javë Blendi kemi situata me trafik të paktën dy akset kryesore kanë probleme, duke filluar me rrugën e Durrësit fundi i autostradës drejt qendrës, haset vështirësi zona e Laprakës rreth rrotullimit Zogu i Zi, por dhe drejt qendrës për shkak të punimeve te blloku i ambasadave, te Buzë dhe me Shait, kryhen punime dhe është shumë problem lëvizja Nga Zogu i Zi drejt qendrës. Kemi trafik të rënduar tek pallati me shigjeta, lëvizja që vjen nga ish parku i autobusave drejt rrugës Teodor Keko, drejt Unazës së Re, ka trafik pjesa që vjen nga ish stacioni i fundit, mm -hmm. drejt aksit kryesor, por edhe pjesa që zbret drejt Vasil Shantos me shumë probleme. Unaza e sipërme qarkullohet pa trafik rruga Bardhyl në të gjitha zbritjet, dhe nga bulevardi Zhan d'Ark, por dhe nga rruga Ferit Xhajko. Nga 5 maji nuk kanë probleme, devijimet drejt qendrës rruga e Dibrës, Pa trafik për momentin dhe rruga Hoxha Tasim. Unaza e Poshtme dhe zona e Tiranës së Re Blendi është për momentin me situatë trafiku të rënduar rruga Sulejman Delvina, që gjithmonë dhe çdo mëngjes nga kryqëzimi i komunës deri te Vasil Shanto të duhen të paktën 20 minuta. Kemi trafik të rënduar pjesa që zbret nga bulevard Gjergj Fishta nga Gjykata e Rrethit Tiranë deri te ura Vasil Shantos. Pjesa tjetër që vazhdon në Muhamet Gjollesha nuk ka probleme drejt Zogut të Zi të dy krahëve. Sa dhe zona Tiranës së Re, Ka pak trafik rruga Dëshmorët e katër shkurtit nga Diga e Liqenit drejt Sheshit Uillson. Faleminderit Eldi. Mirupafshim Eldi. Eldi miq të dashur me informacionin mbi trafikun sot në mëngjes, trafik gjithandej. Pak gjatë uh, Dje, më sakt mm -hmm. Vendosa dhe peshku pa ujë një Një tregim të Dino Buzzatit Cilin Që quhet ku të gjej një vend për të parkuar Hmm. Është ky tregimi këtu ieri, ja, shiko. Ka edhe një makinë të vogël atje. Lëzesh me foto. Është një tregim fantastik i Buzzatit. Gati gati do dua t'jua lexoj. Po. Po, edhe mund ta lexoj. Është shumë i bukur. Jo. Është shumë i bukur. Gjithsesi. Atëherë Olta. Mhm. Na e lexo pra. Ëh, çfarë po më thoshe? Ja, shiko, mund të vëmë një këngë, e lexojmë, e lexojmë pas këngës. Nuk është shumë i gjatë. Tregimet e tij janë të shkurtra, po shumë i bukur dhe është si i shkruar, sigurisht Buzzati këtë e ka shkruar ndoshta diku në vitet 70. Po ajo që ai përshkruan atje është shumë aktuale. Po është tamam sikur ai është një qytetar në Tiranë sot. një qytetar qyqar në Tiranë sot me një makinë me një makinë kështu. Qytetar, domethënë, jo gangster. Se është dhe një gangster në tregim që ka një makinë të madhe kështu, po jo ky, jo ky. Se ky është ky është artist, ky është Dino Buzzati që ka makinën kështu. Kot nasikoti, teneqe. The Madden Brothers vin tani me We Are Done, kthehemi pas pak me më shumë në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi Mirë se keni ardhur më falni Se do të mbaroja Atë notën e fundit Ej Mirëmëngjes uh, Mirëmëngjes Dëgjo, kemi një anagram miq të dashur E cila është supa ka gazet Unë e di që është e vështirë Po do e ndihmoj pak për supa ka gazet Le të themi që Të tillë jemi të gjithë Para qeverisë. Ëh. Mm, e vërtetë. Të tillë jemi të gjithë para qeverisë. Supa ka gaset. Vetëm 2 minuta dhe kemi një emër fituesi me siguri. Dua t'ju sfidoj për këtë, por uh, Altini mbetet në kontrollin. Ka një gisht që i cili po i po fillon t'i dhëmbi nga që shtyp atë butonin gjithmonë që luan klipin Edhe nuk ka përdorur këtë gishtin tjetër me cilin shtyp butonin që luan klipin e fituesit kur sqarohet gjëja. Kështu që duke përdorur vetëm njërin gisht, atë treguesin, kam hallin edhe se si do vazhdoj kjo punë për të. Se mund ndodhi që të gjithë jetën pastaj të ketë një një dhimbje të vogël nga që i ka rënë shumë atij butoni. Bjeri dhe një. Bjeri me kujt ose ose ku ti mund tash, ose merr një shkop, bjeri me një shkop. Do e provoj me gisht edhe këtë herë. Okej. Okay. Të dhëm. Tufa e oh. Tsaros është gjuetare buajsh, e përbërë prej 9 luaneshash. Lë 9 luanesha. Le zhverda, kemi thënë. Jo, 9 luanesha. Jo, verbuese. Verbu, verbuese. verbuese. Çfarë ishin këto projektor? Të uritura. Mhm. Jo. 9 luanesha. Të përgjakshme. Oh, të përgjakshme. Jo, do ne kemi dhënë një lloj ndihme në fakt. Luaneshë kënde. Kemi pra që është një lloj cilësie e luaneshave. Mm. Po. Kaq. Që nuk ka si të jetë kënetash. Janë luanesha të ushqyera mirë. Jo, është jo. një fjalë vetëm. Kërkon shumë gjatë Blendi. Jo, po mendoja për ushqimin e mirë Jeri edhe mm -hmm. Olta edhe në Këtë që është konteksti i mëngjesit dhe i vezës. Njëra nga gjërat më të mira për të ngrënë, sidomos për mëngjes, për pleq, për të rinj, për të vegjël. Veza mund të bëhet e rrahur me sheqer, mund të bëhet e skuqur, mund të mhm. bëhet omlet, mund të bëhet O ba e zierë Patjetër E desha një të zierë Në lloj-llojshe Po ti e ha të zierë Shiko, vetëm një gjë sigurohu, që veza të jetë cilësore. Do të thotë që të dish si është ushqyer ajo pulë, mm -hmm. ku është ushqyer dhe është trajtuar në mënyrën higjienike, siç duhet. Ju e dini, siguria ushqimore problem. Ka një kompani e cila garanton cilësinë e vezëve, është Aiba. Tej e përtej, në mënyrën e të ushqyerit, të mbajturit, edhe omega 3-shi që vezët përmbajnë janë 10 fishi i sasisë normale të një veze, sepse pulat ose zogat Mhm. Mm janë ushqyer në mënyrë të tillë që të prodhojnë vezë të fortifikuara me omega 3 që është gjëja ndër më të mira që marrim nga veza. Kështu që për sigurinë e familjes tuaj e di që fshati, vezë fshati janë të kërkuara, fshati. Po do të dish edhe se nga cili fshat. Se ka dhe fshat dhe fshat. Mm, Por nuk di se ku si qysh janë ushqyer ato. Ajo nuk është garancia. Apo jo. Ja. E vërtetë. Është qartë. Kështu. Faleminderit Olta. Të lutem. Olta për shembull është dua një vezë për laptopin. Ti do një vezë për laptopin, që ta ushqesh me vezë. Po. Jeri ai nuk do një sallatë me vezë. Do më shumë se një. Sallatë me vezë për shembull mund të ziesh tre vezë. Tam. I zien ato vezët dhe pastaj merr po them një lugë majonez, i hedh i qëron, sigurisht Normal. të ziera, i hedh në një tas, Dhe me një pirun fillon i shtyp me majonezën. Forte, mm. forte, forte. Që t'i thërrmosh ato e t'i zbusësh. Unë e bëj pa majonez. Pak piper. Tam. Pak piper, pak kripë, pak limon. Pak. Edhe kjo bëhet një llaç, një mal veze. Mm. Po ajo pastaj në bukë të thekur. Po, edhe me një këtë Altin. Edhe me një gogozhare. Ulem oh. mikrofonin Blendit se Bukë të thekur, me, me dy to a bukë të thekur Shtroje atë vezën oh. E zbutur me majonez ashtu tërë Altin ban dhe një çikë vlla Vëri edhe një spec të kuq të pjekur Midis Oh my god Mbaroi Edhe masaj Te speci ngeli Masaj merru me atë Masaj merr një kaci Edhe një krah zogu edhe fillon blin Altinin Nga dyshemeja Oh my god Më blin e kështu Se mund të bëhet thërrime thërrime. Po, e shijojmë me, me verë, mund ta shoqërojmë këtë apo nuk shijon? Atë me verë në mëngjes? Nuk e di unë. Dy gota verë në po, mëngjes. Edhe një shampanjë. Për shpëlarje. Edhe gëzuar për bëftë mirë. Gëzuar. Për bëftë mirë. Kthehemi pas pak Rreze Mëngjesi me Ku të gjej parkim? Dino Buzzati. Tani është The Weeknd miq të dashur, bashkë me Daft Punk në këtë bashkëpunim. I feel it coming. Ne thonim kjo është kënga ku The Weeknd ngjan më shumë nga zëri me Michael Jacksonin po. Atëherë mund të ulem dhe unë. E ku do të gjej një vend për të lënë makinën? Po. Ulu Jeri. Ulu Jeri. Ah, ashtu. Kemi edhe ca pamje të Romës ndërkohë për ta shoqëruar. Ah, sa bukur. Kështu që dëgjoje. Okay. Nga Dino Buzzati. E ku do të gjej një vend për të lënë makinën? Kam një makinë që e bleva me ulje çmimi. E mora para disa muajsh, ende nuk e kam marrë dorën, kushedi se çfarë. Kurse vendqëndrime ka rreth 634 kategori të ndryshme. Janë një labirint ku do të humbisnin edhe ata që janë ustallarë në timon. Vërtet që në çdo mur mund të gjesh tabela treguese, por janë me përmasa të vockla për të mos cënuar vlerën historike, si i thonë, të rrugëve të lashta. Pastaj, hajde e dallon ndryshimet e vogla sipas ngjyrës apo vizatimit në to. Unë vi vërdallë duke kërkuar nëpër rrugëza dytësore me barakën time, ndërsa nga pas meje bëhen kapicë kamiona e furgona të cilët bulurijnë që t'u hap rrugën. Ku është vendi? Tutje si një mirazh liqenesh e shatërvanesh ndën sytë e një beduini të Saharës shfaqet një anë e tërë, shumë e gjatë, një goxha rrugë plotësisht e lirë. Gënjim. Tamam në pjesët e zbrazëta ku duhet të na kënaqnin shpirtin, Këto janë më të dyshimtat. Mos u lirua këtu. Vë bas që do të ketë ndonjë hile. Në fakt, ajo është një zonë e ndaluar, ngaqë aty ngrihet pallati i rrëmujshëm i Ministrisë së Tatimeve. Ta lësh makinën aty, do të thotë të hash gjoba, të ta marrin fare, të të nxjerrin telashe, të të kërkojnë para edhe siklete. Ka disa raste që përfundon deri në burg. Mirëpo, herë pas here, të zë syri makina të lëna atje pa problem. Janë të pakta, po sidoqoftë ka. Në përgjithësi, janë vetura të bëra me porosi, të cilat mbijetojnë falë pasurive të dyshimta, janë gjatoshe, me turinj të poshtër. Cilët janë pronarët e tyre, apo hajdutët e tyre? Janë viktimat e kësaj jete që s'kanë asgjë për të humbur. Janë të dëshpëruarit që sfidojnë ligjin dhe tani s'lënë gur pa gjuajtur. Mbahu. Ja, jo larg zyrës time, në një rrugë dytësore, shquaj një kalim të ngushtë ku ndoshta mund ta nxërë breshkën time. Bëj një manovrim tërë kujdes duke u zbrapsur anash një veture të stërmadhe amerikane me ngjyrë të bardhë e të kuqe, një fyerje e vërtetë për mjerimin. Në timon ndodhet i zoti, me trup atleti, i cili duket përgjumësh, por E shoh tek më kontrollon me shikim armiqësor dhe me qepallat pak të hapura, sikur ta prekja qoftë edhe me hiç parakolpin tim të gjorë e të ndryshkur, atë mburojë të tij të kromuar e të blinduar, të fuqishme e të mbushur me topa pasqyrë, ndriçuese e lloj-lloj xhinglash, kur vetëm këto do të mjaftonin me mbajtë me bukë për dhjetë vjet një familje të tërë. Të them të vërtetën, makina po më jep tërë bashkëpunimin e mundshëm. Zvogëlohet edhe më, hollohet, përdridhet, mban frymën, lëviz në majë të gomave. Pas shtatë përpjekjesh, qull në djersë nga tendosja e nervave, arrij më në fund ta shtie kutiçkën time në hapësirën e ngushtë. Jo për gjë, por është një punë e përkryer. Më pas zbres nga makina, mbyll derën si fitimtar. Një punonjës shërbimi me uniformë afrohet dhe më thotë, "Më falni, ju!" Unë, "Çfarë?" Ai më bën me shenjë nga një tabelë mikroskopike. A dini të lexoni? Parkim i rezervuar, vetëm për punonjësit e Ordekut. Pak metra që aty në fakt është hyrja madhështore e shoqërisë gjigante. I nxirë në fytyrë, i hypi prapë makinës time, me kujdes rraskapitës arrij të dal që aty pa e ndotur me prekjen time të pistë madhështinë e aeroplanmbajtëses amerikane. Ngaqë qepallat pak të hapura dhe shikimi i shoferit është therës. Dhe me përçmim. U bë vonë. Duhet të isha në zyrë. Tërë ankth i marr rrugët një nga një në kërkim të një skute më mirë atje ku një zonjë duket se po hipën në një makinë. Ngadalësoj duke pritur që të niset për të marrë vendin, për t'i marrë vendin. Një kor i tërbuar borish shpërthen menjëherë pas krahëve të mi. Kthej kokën pas dhe shoh një fytyrë të skuqur të një kamionisti që nxjerr kokën dhe bërtet me fjalë fyese e poshtruese dhe godet derën me grusht në mënyrë që ta bëjë më të zhurmshëm zemërimin. O Zot sa m'urren. Jam i detyruar që të eci. Dhe pasi bëj një rrotullim të plotë rreth e qark kthehem aty ku isha. Ku zonja nuk është më. Vërtet, mirëpo dikush tjetër po fut makinën në hapësirën e lirë. Përpara, këtu qëndrimi lejohet vetëm gjysmë ore. Atje vetëm në datat me numër tek dhe sot është data dy. Atje vetëm anëtarët e klubit mono matik. Dhe më pas qëndrimi është lejuar vetëm për makinat e pajisura me lejen Z, që është për entet shtetërore. Dhe unë bëj sikur nuk e di dhe si rrufe do dalë dikush e do të vërë kapelën ushtarake sapo ta lë aty dhe do të më përzërë. Janë rojet e vendqëndrimeve. Janë burrat e bëshëm të gjatë me mustaqe dhe për çudi të pakorruptueshëm, që edhe po t'u japësh ndonjë lek nuk ka pikë kuptimi. Durim. Tani duhet të paktën të kaloj nga zyra për të lajmëruar. Roja i portës rri gjithnjë te hyrja. Do të ndalem pak dhe do t'i shpjegoj se si është puna. Pikërisht ndërsa po frenoj përballë hyrjes, sytë më zënë një vend të lirë në anën e tjetër të trotuarit. Me frikë pres timonin duke rrezikuar të më bëjë sallatë orteku i makinave. Kaloj rrugën fluturimthi dhe e vë makinën. Një mrekulli. Qetësohem plotësisht. Deri në darkë kam lejen që të jetoj rehat. Bile, nga dritarja e zyrës mund ta shikoj dhe kontrolloj makinëzën time. Tash më duket edhe e lezetshme, sikur buzëqesh. Me sa duket gëzohet se e ka dhe ajo vendin e saj në botë. Sigurisht që qe një rastësi e jashtëzakonshme. Tamam përballë pallatit ku punoj. Mu në qendër. Kurrë s'duhet të dëshpërohemi në jetë. Kalojnë nja dy orë, përtej zhurmës së pareshtur të makinave, më duket sikur Një zë tërë nerva më vjen nga rruga. Me një parandjenjë të keqe dal në dritare. Oh ç'ma mori mendja. Duhet të ishte diçka. E pata fare të lehtë. Nuk e vura re që atje ku lashë makinën, rrafsh me murin e shtëpisë ndodhet një qepen, të cilin e kanë hapur dhe prej andej po del një kamion i vogël. Tre burra me kombinoshe pune, duke u çjerrë e duke mallkuar po e shtyjnë makinën duke e ngritur peshë me hove. Vetëm me forcën e krahëve e shkulin prej skutës së rehatshme dhe aq lehtë sa aq e lehtë sa është dhe e shtyjnë tutje dhe i hapin rrugën kamionit. Pastaj ikin. Kështu makina ime ngec kërriç e braktisur në rrugë, duke penguar trafikun. Menjëherë bllokohet qarkullimi dhe dy policë rrugorë ia behen dhe shoh që po shkruajnë në blloqet e tyre. Zbres rrëmbimthi poshtë dhe heq makinën dhe as vetë nuk e di se si arrij t'u shpjegoj policëve keqkuptimin që të mos marr gjobë. Mirëpo, ta lë aty nuk mundem. Ja përsëri, i përpirë në vorbullën që vjen rrotull, ku nuk mund të ndalet kurrë dhe nuk di se ku të ndalem. Po jetë është kjo? Jepi pra, për në periferi, ku lufta është më pak e egër dhe ku ka më shumë vend. Atje, rrugë ka ku ku nuk kalon askush, ashtu si edhe rrugët në qendër ishin në kohët e shkuara, nëse është e vërtetë çfarë tregojnë të vjetrit. Por janë vende që janë larg dhe të shkretë. E ç'të vlen makina nëse duhet të jesh aq larg? Pastaj ç'të bësh sonte? Sonte do të bjerë errësira dhe makinat do të jenë të lodhura si ne. Do të ndiejnë nevojën e shtëpisë. Mirëpo garazhet janë plot. Pronarët deri para pak kohësh ishin njerëz të sjellshëm e të përulur, të cilët ne mund t'i shikonim njëlloj si veten tonë. Tani, ata janë bërë figura të rëndësishme, të cilëve nuk u afrohesh dot. Është një gjë e madhe nëse flet me llogaritarët e tyre apo me sekretarët dhe me ndihmësit e tjerë. Por edhe këta nuk janë më djelmoshat që të shërbenin një herë e një kohë. Nuk të buzëqeshin më. Të dëgjojnë rëndë. për lutjet tona qaramane. Po e dini, të përgjigjen, se ne kemi njëzet e ca prenotime, përpara jush. Gjithsesi, e ka radhën inxhinieri Zolito, presidenti i Flamit, profesori i Sonetës. Dhe më në fund, shoh përreth, jam tani në periferi dhe nuk më kap syri askënd. Asnjë shtëpi, asnjë shenjë jete. Më në fund, jam vetëm është heshtja. Fik motorrin, zbres, mbyll derën. Lamtumirë i them. Ishe një makinëz e zonja. Është e vërtetë fundja, që të kam dashur. Më fal që po të braktis këtu. Por sikur të të lija në një rrugë të banuar herët apo vonë do të vinin të më kërkonin dhe do të kisha një mal me gjoba. Ti je e vjetër dhe e shëmtuar. Më fal për sinqeritetin. Tani askush nuk do të të donte. Ajo nuk përgjigjet. Unë më këmbë eci dhe mendoj, Çfarë do të bëjë këtë natë? A do të vijnë hienat? A do ta shqyejnë këtu në periferi? Është gati mbrëmje. Unë humba një ditë pune. Ndoshta më pret pushimi nga puna. Nuk kam më takat. E megjithatë jam i lirë, më në fund i lirë. Eci duke u hedhur. Çuditërisht gjymtyrët i ndjej të lehta. Gati po kërcej. Urra! Kthej kokën. Makina është atje, në fund, e vockël si një buburrec i përgjumur në prehrin e zhveshur të shkretëtirës. Mirëpo atje, Na del një burrë. Është i gjatë, me mustaqe dhe nëse s'më bëjnë sytë, mban edhe kapele ushtarake. Ma bën me shenjë që të kthehem dhe më gërthet, gërthet! O, jo, boll! Unë eci me hapa të vegjël. Vrapoj, vrapoj me trokth mbi këmbët e mia të moshuara dhe ndihem pupël. Çjerrjet e rojës së mallkuar humbasin pak e nga pak pas meje. Tiranë, dy mijë e shtatëmbëdhjetë. Uau! E la, e la makinën. Mhm. E braktisi në periferi. Se s'kishte ku ta parkonte. Mhm. Kështu që siç na thonë neve, përdorni këmbët edhe biçikletat gjatë gjithë kohës. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. 8:47. Lemon triu, triu, triu. E kështu. Pra, edhe vetë zoti Basha kishte shkuar mëngjesin e ditës së djeshme. Ku? Në spital. Oh. Me Edhe ai. Po. Wow. Edhe ai ka ndier, si i thua, irritim të syve Gjëra të ndryshme. Mhm. Po. Kam pa tani nuk e di simptomat që kishte shfaqur Basha, po disa njerëz, se njerëz të ndryshëm kanë shfaqur sindrom simptoma të ndryshme. Disa ankoheshin për rëndim në frymëmarrje, disa për sytë që u ishin bërë, me thënë të drejtën u ishin bërë kështu, po çfarë? Dhe ëm um, të tjerë pastaj që kishin kruajtje të forta, vesh të skuqur, qafën të skuqur nga mbrapa. Mhm. Mm po normalisht duket që diçka i ka Diçka i ka bezdisur, diçka i ka acaruar ashtu. Ka një kandidat komunist shumë e çuditshme është historia. Asbi Kasaj, nuk e di nëse e keni dëgjuar këtë. Asbi Kasaj. A e keni dëgjuar këtë? Mhm. -mm. Se ka jo, bërë xhiron e mua ma çuan me WhatsApp një miku ynë këtu, një kolegu ynë. Ma dërgoi me WhatsApp. Ky ka qenë duke dhënë një intervistë aty, ja ku e ke këtu, në Gjirokastër. Është ka, kandidati i Partisë Komuniste kam përshtypjen atje. Me këtë përpjekën atë kohë po. Me këtë burdello që po thua atje në veri ta kish hequr kokën ty. Po na hoqi na hoqi s'ka. Të të varet. Sepse ky ka propozuar që të ketë po të ketë uh, shtëpi publike pra. Unë oh. po i vjen në mendje që kjo punë mund të bësh, e kupton? S'kisha të gjithë keqe për atë të shërin. Të ngemi të kalë, po, ka Lori, po e shikon vetëm vetë Lori, nuk e di pse s'i nxjerr. Po, po prit sa ta hapësh. Mendja për të bërë seks. Ti Lori. Nuk do ta zinte të bijën e botës me pahir, ose nusen e dikujt me pahir, kupton, po kishte shpinë publike, le të vinte t'i shfrynte ato energjitë e tjera, ato protekcionit që ka. Po, po, po, sekrecionet që ka. Kjo që të thojë, do të zilet bi. Ky është kandidati? Po, ky është. Dhe nuk do bënte gabime të tilla. Në qoftë se po ta bënte gabimin, dhe unë si njeri shteti që kam bërë këtë, atëherë ne do nxirrnim një ligj Arjan, kupton, t'ia prisin fare atë. Ah. Okej. Okay. Ai ai gazetari mundohet t'i thotë që shiko kjo është hequr ka 300 vjet që është hequr. Ata nuk votojnë jeti, unë jam për prerjen, e kupton? Ata le mos ia votojnë, aty pastaj do japin votën të zënë gratë. Sopa të çfarë kanë? Çfarë deputet janë ata? Çfarë deputet janë ata? Kthehemi pas pak edhe ne miq të dashur. ACDC, po ka seriozisht, po mund marrin votën në Gjirokastër. Aha. Ha Olta. Trimëresha. Jo. Jo. Fisnike. Mhm. -mm. Krenare. Jo. Sa janë jo, nuk nuk. Ideja është që ato janë luftëtarë, pra derisa janë luftëtarë, do të thotë që jo. Jo. Kan disa karakteristika. Dhe njëra prej këtyre karakteristikave është kjo. Po shkoja në Indy 500. Po. Janë uh, garat e shpejtësisë që zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mhm. Mm Indy 500 është 500 uh, milje. Imagjino të bësh 500 milje, i thon 700 kilometra. Shumë. E ca më shumë ndoshta. Garë. Dhe gjitha në një pistë të mbyllur ashtu. Po do të shikonin ka pasur dje një aksident të jashtëzakonshëm. Ëh, uh, ë uh, me një shpejtësi, po themi rreth gati 300 kilometra në orë. Ëh. Mm janë duke garuar ta kur ndodh ndodh diçka e tillë. Kam edhe një moment të përsëritjes, do ta shikosh. Shikoje pak Altin këtu. Në ekran ndodh për shembull kur Jay Howard, njëri ndër pilotët, ai me me emrin Jay Howard, shkon dhe prek murin e jashtëm. Do të shikosh këtu në mes të ekranit. Mhm. Mm Fërkohet mbas murit të jashtëm të pistës. Oh. Gjë që e shtyn atë drejt një piloti tjetër, i cili fluturon në ajër. Wow. Dhe përplaset mbas murit tjetër. Oh my god. Në një aksident të jashtëzakonshëm ku makina bëhet copë copë. Edhe ai është ende aty. Të dy pilotët janë shëndoshë e mirë. S'i ka ndodhur asnjë gjë? Jo. Wow. Mbasi kanë kanë kryer, ja, duket ai është. Që aty është lëviz kokën, lëviz dorën. Ehm um, Ne do ta vendosim tek faqja në Facebook se është aksidenti shumë i fuqishëm. Përplasja midis tyre, po fatmirësisht të dy të dy kanë mbijetuar. Ky është momenti i parë nga një kënd tjetër atje. Po, më shumë i dëmtuari është ky tjetri. I dyti po. Sepse sepse ai si thua i doli përpara dhe e ngriti në ajër pastaj. Fluturuar. Po me atë shpejtësi. Shumë është ja, nisen menjëherë po të vësh re ambulancat. Sapo sapo e vën re atë. Kjo është e parë nga vetë piloti. Kështu. Ehm, um, po gjithçka është mirë kur mbaron mirë. Sepse çunat kanë qenë mirë. Madness është uh, grupi që këndon tani Never Knew Your Name titulli i kësaj kënge. 9:13 minuta në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. As I sometimes do Keni menduar ju një fjalë, ëh? Patjetër. Okej, okay, le ta hedhim me këngën me balle, siç e ka edhe lezetin dhe le të futemi në lojën tonë të preferuar Sha Radio. Sha Radio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Keni një fjalë vajza që dëgjuesit do na mbështesin duke dërguar në 069 20 70 222 do t'ju a gjejmë duke ju Disa e kanë punë? Atë e kanë profesion. Pra është një vegël, si thua, një mjet. Kur bëhet fjalë për profesionin, do të thoshë që po, por nuk është se përdoret kaq shpesh tani. I ka dalë boja, domethënë. Jo, s'ka. Fillon me kë? Jo, çfarë është kjo ja. Tani e kanë lehtësuar disi punën, prandaj. Pra me zhvillimin e teknologjisë edhe kjo pjesë pra, është zhvilluar. Pra bëhet me kompjuter tani. Por që ne mund të kemi në shtëpi. Po si lopata domethënë. Jo, jo, jo nuk është lopata. Ka të bëjë me vizatimin? Vetjak. Uh, ah, okay. Jo, jo, edhe mund Tani mund t'ja ndaj, pa, po, mund t'ja jap Oltës, por që e përdor unë në shtëpi dhe jo dikush tjetër. Jo. Gishtëza. Jo. Po, jo. Kur qepni, kur qëndisni, mos. Ne të dy më u çon oh, duke qëndis. Të pyet. Ju jo të dyja, po jo bashkë, jo veç e veç, më thënë. Po as veç e veç jo. Përdorim vetjak. Mirë, faleminderit Goza. Calvin Harris tani. Ky këndon këngën My Way. Për një vajzë me kaçurrela. Ora është 9:25 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Why wait to say at least I did it my way. Lie awake two faced but in my heart I understand I made my move and it was all about you. Pam, është Florinda fituese 301 i mbaron numri fiton dy bileta për në teatrin kombëtar Lukrecia Borgia, edhe këtë. Bravo. Lukrecia Borgia. Borgia. Borgia. Borgia pra. Asnjëherë nuk jam dakord kush është. Tamam. Megjithatë është një shfaqje që nuk duhet humbur. Nga e po, mërkura deri të dielën edhe këtë javë. Është ashtu mirë sa që kanë filluar ta shajnë. Po si gjithmonë. Aman sa e lavdëruan. Kjo nuk diskutohet. Jo, shfaqja është vërtet. Mua është shumë e mirë. Unë nuk di të flas tani se nuk jam uh, nuk bëj si kritik teatri edhe ku di unë se çfarë. Unë flas vetëm si njeri nga publiku që shkon ulet atje. Dhe sheh shfaqjen, dhe shfaqja ishte shumë e mirë. Shfaqja ishte shumë emocionuese, ishte shumë përfshirëse. Loja ishte fantastike. Edhe që të mbetet gjatë në mendje, nuk është nga ato shfaqje që ti sa del dhe harron, por është diçka që Patjetër. Vazhdon. Vinte e kompletuar edhe nga kostumet që ishin aq të mira, mm. loja ishte shumë e mirë, regjia patjetër. Erik Vinje, siç e kishte regjizori francez që e ka vënë këtë. Siç e ka. Pjesa është nga Victor Hugo. Kështu që e dim që edhe ai që e ka shkruar fillimisht Është mjeshtër, nuk është ndonjë kështu. Që po provon dorën, po themi. Është vërtet. Po ama këto kostumet për shkak. Kostumet më bënë përshtypje shumë. Ja ku është ky uh, djaloshi. Gino Mussolari, ëë. Anila Zajmi ka bërë një punë të mrekullueshme po. vërtet. Dhe ky ka, ky është i vetmi që i ka ato, si thua, tutat Ëh. E Malësisë, mm -hmm. se janë nga veriu, janë frymzuar nga veriu i Shqipërisë. Ky është i vetmi që i ka në negativ, i ka të zeza me vija të bardha, tjerët i kanë të bardha me vija të zeza, siç janë zakonisht atje. Po janë të dallueshme që janë arbnore. Tam. Edhe ajo e veshura sipër si me luspa, kështu si Skënderbeu. Po gjithçka ishte ishte mirë në atë Nuk e di, mua më pëlqeu shumë, shumë shumë. Gjithashtu. Ja galo mi. A më gjete zotrin uh, Gubeta? Për t'u parë dhe Vasjan Lami ishte i mrekullueshëm. Vasjan Lami ishte i frikshëm, jo i mrekullueshëm. Ishte totalisht i frikshëm. Ishte një njeri ku di unë, sidomos kur ishte me atë maskën veneciane me mm. me hundën e gjatë, mm -hmm. i tmerrshëm që mendoj unë është kompliment për rolin, po. Realisht një një fytyrë e keqe në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse sepse jo, realisht një personazh ishte mm. intriga, ishte kështu. Dhe atë donte të përcillnin. Ti nuk do doje të kishe të bëje me me personin në fjalë. Mm. Shumë bukur. Kështu që keni javën e fundit dhe shansin e fundit për ta parë. Do të rishfaqin në shtator kam dëgjuar, po. Por këtë javë e fundit. Mërkurë, të enjte, të premte, shtunë, diel. I bie që janë edhe pesë shfaqje. Pesë shfaqje të fundit. Dhe pesë shfaqje të tjera të Lucrezia Borgia. Po mbi të gjitha ishte Luiza Xhuvani, mendoj unë, e mrekullueshme, si gjithmonë. Në këtë rol. Që ishte enkas i prerë për të. Mm. Ajo thotë madje, gjatë shfaqjes të vdesësh nga dora e tët biri. Edhe mënyra se si e personifikon të gjithën atë është shumë e ndjerë, shumë e ndjerë. Shumë lojë e fortë. Kështu nëse s'keni vajtur ta shikoni, duhet të shkoni. Duhet të shkoni te kjo javë. Tek uh, Lucrezia Borgia. Ehm um, Ç'të themi më? A e shkruajte fjalën ti? Po, e shkruaj, e shkruaj. Ndërkohë e dëgjojmë edhe një herë censurën me luaneshat. Tufa e Tsaros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshash, Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Ra dakord. Ramë dakord, po Altini ia bëri kështu. Domethënë me një fishkëllimë që tha ia ke fut kot plako, se është shumë e vështirë. Është e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, po unë do ta ndihmoj gocën, kështu do bëhet shumë e lehtë për ju. Mos keni merak. Se s'është më atje, është kujtimi i saj. Është kujtimi i saj, është një ah, personazh. Ah, një është një personazh. Statujë. Jo. Jo, Olta, nuk është statujë. Por është personazh as statujë. Mm. Vazhdoni vajza, a mos u largoni aty qëndroni. Është më shumë se sa një personazh. Është ndërtesë. Më shumë se sa një ndërtesë. Çfarë ka shumë ndërtesa? Sepse Altin tek shfaqja. Po pra. Që ti do shikosh. Ofrojnë dy gota me verë. Verë Qiproje, dhe mhm. kështu pra. Me të cilën rron dhe verë Sirakuze. Nga e cila vdes. Sirakuza ishte qyteti pra. Altin, mos e provo. Me kë ka dalë Po kush ishte në Afrikën? Duhet se Kartagjena ka qenë Kartagjena ka qenë Sa po the nga Afrika më thanë po. Kartagjena. Kartagjena, më falni, ndjesë. Në Kartagjena ishte në Afrikën Veriore, Sirakuza ishte në Po se fillimisht thatë në midis Greqisë dhe Italisë, pastaj nuk e di se ç'u gjet dhe shkua në Afrikë. Ishte ideja ime pra që ishte në Afrikën Veriore, ngatërrova me Kartagjena, këtë po them, nuk e di se ç'u gjet. Atëherë ka gjetur Besi i pari, fiton dy bileta për teatrin kombëtar 138 i mbaron numri. Faleminderit goca, jeni shumë të mira. E gjetëm në fund ju ndihmuam, ma. Na ndihmove se normalisht ku të shkonte mendja. Sa është ftohtë tani? Është ftohtë në Radio Club FM miq të dashur. Kjo këngë është nga muaji janar, quhet Cold. Na thuaj ti se çfarë bëhet? Ju ju çuna deri në një dini çfarë bëhet. Ne s'i themi dot të gjitha çfarë bëhet, Lor. Jo, jo, pa dhe unë, atë aq sa mundet, nuk të kërkoj të më thoni intimitet. mirë, mirë. Do bëjmë një këngë më parë unë, apo? Okej. Okay. Ha, doni? Se paske parë? Oh. Jepi. Po jepi pra, kemi 2 orë që presim. 2 orë ke ti Altin. 2 orë 40 unë. Ti Olta, je në rregull? A filloi për ty? Sigurisht. Jepi Jeri. Është femër? Sa gjatë mendohesh E saktë Nuk di ç'të bëj më duket Paske parë edhe femër Edhe mashkull Edhe është... verë sirakuze Edhe verë qiproje është mbi tridhjetë vjeç është artiste? Jo, po mund të kishte qenë. Altin, u dogje. Kur thua mund të kishte qenë, kjo është pra i përket brezit të djegur. ja, ja, ja. Jo. Është ende e padjegur. Është politikane. Po, po e po, kalo pra. Dashur Altin me një ah, pyetje digjesh. E saktë, Altin. Kur nuk është e saktë, kuptohet. Me një pyetje të pasaktë digjesh. Ëm, E ka kështu si bukë me vezë. Mm. Po sot në fakt nuk është në formën e tij më të mirë. Nuk e dim, nuk e dim. Ndoshta gabon, ndoshta gabon. Ndoshta më një herë kafshon, jepi Lori. Kjo është me flokë të shkurtra blond. Jo Lori, jo Lori, doli bosh, kafshoi bosh. Do të ishte me flokë të shkurtra kjo Lori. Komplet xhap. I thonë në në Atëherë kjo është brune. E vërtetë, o Jeri është U lodhe Jeri. Shumë. Është simpatike. Me flokë të gjatë. Me sy të bukur. Më u tua dhe kjo. Mm, I fillon emri me G. Nuk falet atë Dhe sule. emri me D. Jo, më unë do i kisha gjithë direkt të sa. Po ti nuk falesh, sinqerisht. Vetëm kohë për eh, dy gjëra të shkurtra. Po, po. jep. E pa ju dini. Mm. Korea e Veriut në takime tani me Rusinë për të ulur gjakrat e gjithë tensionet që janë ngritur atje. Ëh. Mhm. Dhe po zhvillohet një takim në katin e 20 midis uh, presidentit V Putin, pa, po. dhe presidentit Kim Jong Un. Ëh. Mhm. Dhe nga biseda në bisedë të dy liderat atje, dalin tek besnikëria e bodyguardëve që kanë, mm. truprojave. Kështu që në fillim Putin thërret uh, Ivan. Edhe vjen Ivani atje. I thotë uh, Ivan, hidhu nga kati i 20 për mua. Besnik po? Edhe shikon kështu. Ivani ngrin komplet. Dhe fillon të qajë. Zoti Putin, kam grua, thotë, kam fëmijë. Aman i thotë ky më lësho se kam grua, kam fëmijë. Më lër të hidhem. Ky është ndryshimi. Kurse ana tjetër ishte pa, kjo është pak shumë komerciale, nuk e di po. Mm. E kemi me dy mendje këta. Jo, është puna se sa kuptohet po. E, e thënë shkurt, Kompania KFC, e ke parasysh pulat e po, skuqura që bëjnë gjithandej nëpër botë? Mhm. Shkon tek Papa i Romës. Mhm. Edhe i thotë e thotë i dashur papi thotë, "Ne kemi një propozim. T'i japim 10 milionë dollarë thonë nëse e ndryshon lutjen e Zotit. Ta bësh jo bukën e përditshme falna neve sot, po bëje pulën e përditshme falna neve sot." Papa i dha interesit i thotë, "Si mund ta bëjmë pulën e përditshme falna neve sot?" Ai është ta bëhet kjo ta për para. Am, edhe shkojnë të nesërmen këta i thonë, dëgjoj, 10 milionë ishte pak, ndoshta 50 milionë. 50 milionë pulën e përditshme falna neve sot. Jo, i tha ky, nuk merrni vesh tash. Fjala e Perëndisë nuk ajo është lutje thotë e ka bërë. Mirë, i thonë këta si duash, ikin. Të nesërmen vijnë prapë. Ding dong aty. Papë i thonë, 500 milionë dollarë amerikanë, mendo se sa punë të mira mund të bësh, sa fëmijë do ushqesh, sa kisha do ringresh anembanë ku ka katolik nëpër botë. Pa, pa, pa, pa, pa, 500 milionë janë 500 milionë. Hajde. Okej. Okay. Pulën e përditshme falna neve sot. Edhe i mbledh gjitha kardinalët e gjitha dashamirët e kishës që kishte atje për t'u dhënë lajmin që ka shitur si t'thuash, ka një ndryshim të vogël në lutjen e Zotit, që mm -hmm. do bëhet pulën e përditshme falna neve sot. Edhe i thotë atyre, i thotë Zonja, zotërinj, kam dy lajme për ju. Një lajm të mirë, një lajm të keq. Lajmi i mirë tha është që kemi marrë 500 milionë dollarë për gjitha kishat e vendit. Lajmi i keq tha është që U prishëm me Somegun Jemi lidh me një kompani tjetër Kështu kishte qenë njëri edhe më parë Në kontratë. Orgesa Zaimi, Vishda që do të vijë në Music Box Gjatë gjithë ditës sot Muzikë shumë e mirë në Radion Club FM Por Ndërko... edhe me informacionet e fundit nga Orgesa deri në orën 12 Ndërkohë, Olta Kërgysi është fituesi i fundit Ti kishe parë Grida Dumën 007 i mbaronur Fiton 2 bileta për në sinë Bravo, bravo Sekret pas ka qenë 007 i mbaronur Faleminderit, ciao Mirupafshim